Nešto nadnaravno, nešto što će ostavljati ljudski i džinski svijet bez teksta do sudnjega dana. Allah nam je objavio Kur'an i u tom Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala puno nam toga kazao. I kada čitamo Kur'an, i proučavamo Kur'an, onda imamo osjećaj kao da je sada objavljen. Danas nas interesi jedan moment koji se puno, puno u Kur'anu spominje, a ljudi su potpuno nehajni. I ljudi su izgubljeni u strastima, i u haramima kao da se to neće desiti. A prije toga nešto da kažem. Allah subhanahu wa ta'ala upravo u tom Kur'anu kaže ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس Zavladao je fesad, nered. Fil berri wal bahr. I na koplu i na moru. bima kesebet ejdin nas. A uzročnik toga nereda fesada nije niko drugi, nije ni medvjed, nije ni vuk, nije ni ajkula, nije ni zmija, nije ni majmun, nije ni konj, nije ni džin, nije ni šeitan. Uzročnik ovoga fesada je čovjek al ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس زمادوا ينرد إنا كوبنوا إنا moru zbog onoga što su ljudske ruke uradile. Allah je precizan. Allah kada kaže ljudske ruke, onda je tu jasno da je to glavni faktor. On je pokretač svakog zla. Ta isti insan ja i ti, dragi moj brate, i ostala kompozicija isla, i, insana koji ima, kažu, preko 7 milijardi. Kur'an je precizan. I ovo je dokaz nad naravnosti Kur'ana. Sa dvije riječi pokoplo, sve je poklopilo. Mi nekada samo u tumačenju spomenemo druge stvari. Zavladao je nered i na kopru i na moru. Šta onda preostoji? Ovo je, to je zemlja. Ne živimo mi na nekoj drugoj planeti. Mi živimo i ja na zemlji, ja na moru. Nema treće opcije. Pa Allah kaže da je zavladao nered i na kopnu i na moru. Zar to nije vraćao tako? Zar to nije tako? Dajte mi djeto, ima reda danas. A ko je uzročni, kažemo, tog nereda čovjek? Pa vidite da je nered u svakoj kući. Vidite da je nered u džamijama. Vidite da je nered na pijacama. Vidite da je nered u institucijama. Vidite da je nered i u šumama. Vidite da je nered u šumama i na poljanama. Vidili Vidilite da je nered i na kopnu i na moru. Šta to danas vidimo pored morskih plaža? Ljude koji su došli slave Allaha i zikre ili ljudi koji su došli da se ispeču i da čine harame. Nije zabranjeno da se čovjek kupa, I učenje plivanju je jedna od velikih vrlina islama. I na to, na, toga nas, na to nas postiče islam. Ali što ne idemo u zinalu da povećamo broj djece? Što ne krademo da svoj imetak povećamo? Nego moramo kroz brak do djece. Moramo na halal način do imetka. Pa onda u tome ima beričeta. Pa ne smijemo ni do plaže na haram način. Ovi dana, draga moja braćo, je posebno to zlo primjetno. Ovo su godišnji odmori. U stvari, ovo je vrhunac godišnji nereda. Pa je Bošnjo došao sa kraj svijeta da on peče rakiju, pa će se onda ponovo tamo u ledenu Skandinaviju vratiti ili u prokletu Ameriku ili izgubljenu Australiju. Došao je ovdje ovih dana, Allah ga iskušao. Dao Allah taj plod da ga ljudi beru, da ga jedu odmah onako svježeg i jako prijatno. Jako je prijatna šljiva kada se jede onako svježa. A od nje onda šta se sve može od halala napraviti? A i sam proces do tog alkohola i do rakije puno košta dunjalučki. Ali kažu čeif, ne može biti skup. Zašto se ovo dešava? Pa zato što se moraju potvrditi riječi Allaha Đerlešanuhu da ljudski faktor čini nered na zemlji. Zašto se Amerikanci i Kobajagi NATO ovih dana priprema da napadnu sirijski režim? Stvarno im se srce, jel tako, smekšalo? Zažalili na hiljade one djece što su vidjeli da su hemijskim otrojima uništeni Žao im je što je preko 5 miliona ljudi ostalo svoje domove. I što je preko 300.000 već pobijeni. I preko milion ranjeni. I na milione se svakodnevno zlostavljaju. Smekšala im se srca. Zažalili. Smanjio im se kufr. Pa hoće da pomognu. Jel tako misle vjernici? tako misle vjernici? teško se vjernicima koji tako misli. Nego oni su vrhunac zla. Ko je nas zaustavio 95. da ne uzmemo Banja Luku i Prijedor i da ne izvršimo obećanja koja smo narodu davali da ćemo doći na Drinu, da ćemo klanjati na mostu Mehmet Paši, da ćemo onda krenuti prema Sanđaku. To je sve naše. Upravo ti iz te proklete Čemerike sa svojim saveznicima. Znači, kada oni pomažu? U stvari, kada oni odmažu? Kada namirišu da su dobro zakasnili, da bi moglo doći do onoga što oni ne vole, da bi moglo doći do onoga što njima može biti pogubno. Tako su nam mirisali tamo. Nakon svega ovoga sad treba izaći kao supermen i povaliti tamo nekog divljaka na četiri noge, jer on se inako mora sklonuti, jer je on lav koji je izašao iz, iz šumeja i podivljao do kraja. Ali ovdje je akcenat da ne bi slučajno, da ne bi slučajno zakasli još koji dan, pa da onda islamisti dođu u šavu na vlast. Da oni svojim znojem i svojom krvlju uspostave red na zemlji, jer ga nigde na zemlji nema. Svakdje je nerijed. Sad tek razumijemo otkud ovi državni udari i vojni udar u Misru. Valja sloviti kičmu najjačoj arapskoj državi, krvnoj mesom. Oslabiti tu državu, oslabiti narod, zabaviti svojim nekim lokalnim problemom, a onda doći nakon toga kao izbavljač u novom pakovanju okupacije. Ovo su vrhunac nereda na zemlji, draga moja braćo. Pa pitajte ove koji, evo pitajte milici u Bužimu, pita se ona šta? Oni kažu, vi kad se poubijate, mi samo dođemo da prebrojimo koliko vas je mrtvi. To nam je zadatak i da to pošaljemo tužilaštvu pa ćete vidjeti kada ganjate stvar do kraja, ko se ovdje pita. Pa ćete vidjeti da je neko ko ima ime, ja John, ja papak, ja ovako ili onako, nema ni ime s ovih prostora, a kamo li da ima čudi i da ima ono što odgovara ovim prostorima. Draga moje braćo, zašto je ovo ovako? Zašto se danas čini nered i na kopnu i na moru? Između ostalog, što ljudi nemaju vjere u polaganje računa. I ovi ljudi, ovi koji se ne drže vjere, oni vide da i ovi tagutski režimi, samo ako imaš kakve veze, moreš čak da uznapreduješ kada neko zlo na zemlju radiš onda dobiješ poseban čin od određenih krugova. Pa zato u Bosni i Hercegovini toliko ima ljudi koji trebaju u zatvor. Više ima ljudi koji trebaju da idu u zatvor nego ljudi koji su zaposleni. Možete li misliti onda kude, kuda ide ovo društvo? A mnogi trebaju da idu u zatvor a oni su joj tako nevini u javnosti, pred narodom. Oni su kao oni koji se nisu griješili od taj njihov zakon. Oni su najpriči da oni budu i u KP domu i na drugim mjestima, jer oni najveći nered na zemlji čini. Pa i mi, draga moja braćo, ovi ljudi koji se vrte ponekad po džami, Jer ne možemo koristiti termin da smo mi stavljamo u džami. Mi nismo u džami, obraću. Mi ne možemo pol na ruke ni munaticima u vreme Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Oni su svaki namaz u džami klanjali. Znate li vi to? I to se borili za prvi sat. Ne znam da je Allaho poslani živ, šta bi, kakvo bi nama, kakav bi nama epitet dao, šta bi rekao za nas, ko smo mi, šta smo mi, ne bi nam sigurno rekao smo mu'mini. Nego bi vjerovatno i mi dobili opis da i mi činimo nered na zemlji. Zašto, braće, sve to tako? Upravo zato što ljudi ne osjećaju da će polagat račun. Pa i na Dunjaluku. Vi ste znali onome sistemu prokletom Titinom, da su bošnjaci titi ime promijenili Zalga Šaban. Pa kada im dođe Belaj, onda psuju Šabana, a misle na titu. Jer valja šest mjeseci ići na goli otok, nije u kape dom. Na najgrustnija i najteža kažnjavanja. Zbog toga što se spomenuo jednog kipa pokretnog koji je bio samo nekoliko kila džubra, ništa drugo. Zašto mi danas se ovako bahatno i neiskreno obhodimo prema vjeri? Zato što nije nam baš jaka vjera u sudnji dan. Zato, draga moja braćo, čitajte Kur'an pa ćete vidjeti koliko imena ima sudnji dan. Između ostalog, on se zove Jeumil Ahir, zadnji dan. Zadnja, zadnji tvoj dan. Tu, nakon toga, ili ćeš biti farikum fil dženneti u farikum fil sa'ir, ili ćeš biti skupina za džennet, ili skupina za džehennem. Nema treće opcije. To je jeumil krijame, dan stajanja. Evo, ne možeš 15 minuta stajati na namazu. Neće je bošnjaci 15 minuta da staju na podne. To je im puno. I to je gubljenje vremena. A kjetiti za kazanom koji smrdi, sahatima i noćima ne spavati i gutati onaj dim i onaj svran i onaj haram Zato se mora vremena imati. I za druge harame. Kakva god budala najiđe ovim krajevima. Možeš misliti samo kako južni vjetar suje mater krajišnicima kad pokpe pare odavde i odu. I kad podvedu po koju krajiškinju koja sa selo opancima sišla da ona pogleda Milu Kitića i da ona vidi sinana Švrakića i ostale bračne face koji su strašni životinjama, a kamoli insanima. Pogotovo ono što nose i ono što im je cilj, a to je na perfidan način uzeti pare i moral ovome narodu. I teško se narodu koji samo pjeva i skače i svira i cirkuzi. Taj narod će biti uništen, to Kur'an kaže. وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا Kada hoćemo jedan narod da uništimo, i evo vidite ovaj narod sve više srlja prema ovoj opciji. Kada hoćemo jedan narod da uništimo, onda dadnemo i otvorimo vrata da se svakakvom razat odaju. A onda i do temelja uništimo. Vidjeli ste ovih dana, malo gromovi pucaju pa se ljudi prepadnu. Allah ima svoju moć. Allah samo kaže, kufe je kun. Budi i ono bude. Budi i tebe više nema. Budi i dunjavka više nema. Budi i tvog imetka nema. I tvog zdravlja nema. I tvoje djece nema. Samo budi nema više. Gotovo je, Ne bude više. Samo Allah kaže budi i više nema ništa. Zato, draga moja braćo, mi vjernici koji Kur'an čitamo, moramo biti svjesni da ne smijemo biti učesnici u neredu na zemlji, a nećemo biti učesnici na neredu na zemlji kada budemo čisto i ispravno vjerovali da ćemo stajati pred Allahom Đerlešanom da je to dan jeumil faslu, dan rastavljanja. Da je to dan jeume firul mar'u min ahi, na dan kada će bježati čovjek od čovjeka, u ummi i u abi, kad će majka bježati od svoga djeteta, kad će ljudi najbliži jedni od drugih bježati, tarahum sukjara, omahum bi sukjara, Vidiš i pijane, oni nisu pijani, nego je to žešćina sudnjega dana i kazne Allahovi. Pa zato, dragi moji brate, u svakoj pori svoga života znaj ako odstupaš od principa Islama da si direktno i indirektno saučesnik ovoga nereda na zemlji. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kada opisiva munafike, a molim Allaha Đelešanu da nemamo tru nifaka u svojim srcima, jer ne može se sa nifakom pred Allaha Đelešanu, može se samo odmah u džehennem. Pa Allah pita te smutljivce, te munafike, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Pa kada im se kaže nemojte nered na zemlji činiti, umjesto da kažu stvarno ako je to tako, odmah se kajemo. Nema smisla, valja pred Allaha stati, valja račun polagati. Nego oni se raspravljaju. I ovo je osobina pravi munafika. I ovo je osobina koji smrde na munafike. Kada mu se nešto kaže iz Allahove knjige, i sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, nije spreman da kaže čujem i pokoravam se. Stvarno je tako, ja moram tako. Allahu ekber što nisam prije, pa da nisam zakasnio, ima li za mene te obe, šta će ako mi Allah ne oprosti? Nego on kaže, počne se raspredati. Pa da ti ja objasnim, znaš, pa ja sam, ja sam toliko godina duhanim, ja to ne mogu ostaviti. Ja toliko godina kurvarim, ja to ne mogu ostaviti. Ja toliko godina jedem kavat, ja to ne mogu ostaviti. Ja nikako ne klanjam, pa kap ću ja proklanjati. I samo priča za pričom. Pa hajvana bi nekada prije objedio, ali hajvanu Allah nije objavio i naredio seđdu. Allah, Allah je hajvanu naredio da bude pokoran. I vidjeli ste kada koljemo bika, I kada koljemo hajvane, i kada koristimo i za vuču i za ostale stvari, vidimo tu pokornost. Mogao bi konj svaki dan da ubije svoga sahibiju, ali malo se čuje slučaj da je konj ubio svoga sahibiju. Često se dešava da ovaj konj na dvije noge uništava životinju koja mu je počinjena da mu bude pokorna. Ali insan neće da shvati وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Kada im se kaže, nemojte nered na zemlji činiti, قَالَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Oni to zovu islahom. Oni ovo što danas vidimo na zemlji, golotinju, razvrat, alkohol, krađu, ubijanja, uništavanja gradova i usjeva, porobljavanje ljudi, zlostavljanje ljudi, upadanje u njihova kuće, u njihove kuće, u gluho doba noći. Strašenje njihove djece, odvođenje ljudi u piđamama. Zlostavljanje ljudi na bilo koji način. Oni to zovu i slahe. Uspostavljaju red. Kada bi dijete, draga moje braće, koje je progovorilo, kada bi upustilo takve scene i govorili mu, jel ovo red, šta je ovo? Dijete bi kazao, da bi to više puštati. Nije to ukusno. Gledajte kako specijalci upadaju u kuće, kako obaraju i skidaju ženama hijabe, kako odvode vjernike u zatvore, kako pale muslimanske svetinje, kako uništavaju gradove i sela, to ni dijete ne bi moglo nazvati islahom, a kamoli onda punoljetni insan koji kaže za sebe da je insan. Kažu, idnema nahnu muslihonu. Oni kažu ovo što mi radimo, što zavađamo ljude, što i odvodimo od Allahova poslanika, wasalam, što i nagovaramo da ne vjeruju Allaha, što i porobljavamo, to je uspostavljanje reda na zemlji. Ela innahum humul muksidune orakila ješurun. Oni su pravi smutljivci, oni pravi nered na zemlji čine, a još je gore što ne osjećaju. Jer čovjek kada braćo čini nered, u bilo kojem smislu, pa ga osjeti zna da je to nered, manja je, manje je, manje je zlo. Ali kada čovjek čini nered, duhančija kada puši pred tri čovjeka, pet ljudi, jednim čovjekom, a ostali ne puši i ne kaže ni podrazno ljudi, smeta vama ovo? To je zlo. Znači čovjek je izgubio osjećaj. On je izgubio osjećaj da čini nered na zemlji. Truje svoje dijete koje voli. I kada bi mu se kazalo, ovo će se dijete razvoliti i rak od duhana dobiti. On bi rekao, ko je to izmislio i ko je to kazao? Pa evo ti ga ubijaš, a to ne osjećaš. Evo ti si svoju čerku poslao da se sprovede. Ti joj čast uzimaš. Ti hoćeš da ona ide putem nemorala. Kada televizor raspališ u kući i gledaš svakakva zla na tom televizoru, ti kao hoćeš budeš obrazovan, da budeš napredan, da budeš u vremenu. I smeta ti ako bi neko to smanjio ili ugasio. Šta je to, braću? To je nered. Činiš nered sam sebi drugima, ali osjećaš. Zato, draga moja braćo, ovo je vrhunac nereda. I zato u očima nevjenika i rekao je Resul sallallahu alaihi ve sellem, kako vidiš ima Mahmed i drugi, i šeho Rambani je ovaj hadis sa cijedom sahihom u svom silsretu sahiha, kaže dođe vrijeme velike laganja i petljana, kada će se U laž ugoniti onaj koji istinu govori. A štititi se lopom i lažom i davati se sigurnost najvećim ološima na Dunjaluku, a ugrožavati se sigurnost najpričijim ljudima da žive na Dunjaluku. Ovo je veliki poremećaj, pa čak i u našim redovima. Znate li vi da nas zovu najvećim novotarima? Odite ljude, pitajte koji klanjaju 50 godina. Pitajte i za nas. Pitajte smo mi normalni ljudi. Malo će među njima biti iskreni. Pa da kažu, to su normalni ljudi. Nisu li oni pejgamberi imali svojih grešaka, trebaju se popredati. Nego ne, naš, šta će gazati? Da mi vjeru izmišljamo. Da mi neku novu vjeru hoćemo da im uspostavimo. Pa čak i ovaj Kur'an koga su dobili džabe s prevodom, mnogi neće da otvaraju. Kažu, to je nešto provehavisto. A kad oni jedni drugima mater u džami psuju i kada se tuku, ko će hođa biti sirbaz ili onaj bandit koji radi za obeštajce ili onaj drugi koji je došao samo da novčanike opere, onda svako svoju opciju gura. Pa je nered, braćo moja, zavladao, kako kaže Allah dželle Đelešanuhu, Zahar al-fasadu fil barri od bahri bima kesebet ejdi nas. Zavladao je metež nered. Fesad i na kopnu i na moru zbog toga što to ljudi tako radi. Pa ne budi, dragi moj brate, ne budi mufsid, ne čini fesad, ni sebi, ni drugima. Počni od danas. I nemoj ništa smatrati malim. Idi za Resulom Muhammedom sallallahu alaihi ve selleme, pa nećeš biti mufsid. Idi za Ebu Bekrom radijallahu ta'ala anhu, pa nećeš biti mufsid. Idi za Omerom, pa ćeš biti Faruk. Idi za Osmanom, pa ćeš biti stidan. Idi za Alijom, pa ćeš biti hrabar. Idi za Talhom, pa ćeš biti odvažan idi za Abdurrahmanom ibn Aufom, pa ćeš biti pobožni musliman koji sve daje za islam. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovi i ova opcija budu uzor, a da nam ne budu uzor pravi nosioci nereda i na kopnu i na moru. Kulu kauli hada ustavfirla li urekum festavfiruhu, innahu huva gafuru rahim. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فاستغفروه الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi u ovoj drugoj hudbi, draga moja braćo, danas isprećamo desetoricu kojima je obećan džennet, želeći uz Allahu pomoć da još se suočimo sa jednim velikim bogatim muslimanom, jer danas bogataši uglavnom najviše ulažu u svoju prednicu i u svoju zadnicu. A ako nešto daju za islam, onda mi ne možemo u nijete ući, ali u globalu rijetki su oni koji su iskreni i koji to neće kad tad prigovoriti, što nije bio slučaj prvih generacija, i ljudi koji su se od, odgajali u medresi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Danas smo na rasporedu sa Abdurrahmanom ibn Aufom, tim velikim ashabom Kurejševićem iz Mekke, koji u prvim danima odma od Ebu Bekra prijima islam. I zaista je prijatno se upoznati ili bolje kazati, prisjetiti na sažeti život Abdurrahmana ibn Aufa, kako bi nam bila to velika vodilja i postrek ako Allah subhanahu wa ta'ala nekoga iskuša sa imetkom jer je bolje biti siromašan ali to nama ne može plaho niko objasniti ni ja sam sebi, ni ja vama ni vi, niti vi, niti vi meni, uglavnom čovjek ima proširene dizne i da mu je dunjaluka i nikad neće biti zadovoljan osim ako se iskreno odgoji u medresi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Jer će siromasi na 50, na 500 godina ući u džennet prije od bogataša. A sami presunite zašto je to tako. Pa dođeš na granicu i imaš dvije, tri torbe ili punkti gepek, odmah možeš pretpostaviti koliko će te carnik zadržavati. Ali Boga mi dođeš na granicu, još ako nisi zabilježen tamo, i možeš laganini da prolaziš zato što nina što plaho ne lečiš, onda ćeš brzo završiti. E tako i na sudnjeme danu. Thumara tus'alun na jevme idin anin na'im. A oni će toga dana biti pitani za esve dan. Za vodu i za datule će se polagat račun. A zašto onda se ne polagu račun za sve ostalo? Za sve će ljudi biti pitani pa će siroma lakše račun položiti i prije svoje mjesto u džennetu nastaniti, a mogu i bogataši da budu uzorni i primjerni, jer je to prilika da im se onda zavidi, kako je rekao poslanik alaih salatu wasalam, la hasada illa fitletan, nema zavidnosti osim u dva slučaja, čovjek u kome Allah dao veliko znanje, pa podučava ljude tom znanju, i čovjek u kome Allah dao veliki imetak, pa ga dijeli na Allahom te barake o ta'ala putu. Ispravnost je put razuma. Ovaj bogati musliman nije bio preokupiran tim svojim velikim bogatstvom, dok je čuo za misiju Islama i da ima najbolja opcija za čovječanstvo do sunnjega dana, to je Islam, odma se na poziv Ebu Bekra odazvao i postao uzoran musliman. Slijedio je odmah slavna pravila, Kada je došao kod Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, njegovo ime je bilo Abdul Kabe. U prevodu rob Kabe. Mi danas, znači čest imamo ružna imena i nadivamo svojim imenima djeci i džonovi i, i opanci, ne zna više kakvi imena nema. I onda dođemo i pitamo šta moje ime znači. Pa me nekad ljudi upitaju, pa me sramota da mu to prevedem. Stidim se kako će čovjek reagovati. I sramota me da drugi čuju ljudi kako mu je to neko ružno ime dao. A on o tome nikada nije razmišljao. A i oni koji imamo lijepa imena, često za njih pokriće nemamo. A vidjet ćemo da je Abdurrahman ibn Auf opravdao svoje ime Abdurrahman. On u svom imenu ima da je rob milostivog. Pa je on zaista shvatio šta je milostinja i šta znači biti milostiv. Pa mu je predio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme od Abdul Kabe u Abdul Rahman. I on se s tim ponosio i svoje ime do kraja, do kraja opravdao. Abdul Rahman ibn Auf je bio među rijetkim bogatašima posle Ebu Bekra koji je primio islam. Možete misliti kako će onda bogataši u Mekki proći ako je morao Bilal na lovaču, ako su morali svi oni ostali na lovaču, zar mislite da će Abdurrahman ibn Auf proći solo i da neće njega mušici neke zlostavljati njegovi najbližniji, da će on moći riješiti parama da svoje tijelo i svoju čast zaštiti. Nije bilo tako. Morao je i on trpiti i morao je i on rane zadobijati, morao je prvo Abesini otići, a nakon toga pod uvjetom da glavu spasi sav svoj metak u meki ostaviti. Tebi se kaže danas, gdje se pomagni iz tog čehennema vamo na drugo mjesto gdje ima više hajra. Ne moraš da ti komšija bude bandit. Što će ti alkoholičar u komšiluku? Šta će ti zinaločar u komšiluku? Što će ti nevijednik u tvom okruženju? Bježi među vijednike! I onda je glavni odgovor, i to, to su uglavnom hađije i ljudi pobožni, ne mogu ja svoj toprak ostaviti. Ja sam ovdje puno uložio, e tu ćeš ti se ohladiti i niko te neće plaho žaliti i ostaće taj metak i tvoj će ga one bijele pčela koji si doživio ili pravunčan i unučan, slatko i jeftino prodati. Oni se neće dvoumiti. Oni će brzo hižnu odatle učiniti zbog šeitana, a ti nisi tijel zbog Allaha na Allahom te barake o ta'ala putu. Pa je ovaj ashab pod uvjetom ostavio sam svoj metak u Mekki. Krenuo samo ono što je na sebi imao. Iako je mogao šta dobro da je od dukata i od zlatnika oko sebe zalijepio. Ali je samo pouzdanje veliko. To je vrlina vjernika. I kada je došao u Medinu, vi ste čuli dobro za Abdurrahman ibn Aufa, to je onaj ashab kome je Sad ibn Rabija dao bratinstvo, blisko bratstvo, pobratinio se sa njim, a onda mu rekao, o Abdurrahmane, ti si moj posebni brat. Ja imam dvije žene, pa ću ti dati priliku da jednu izabereš. I ima mi metak i ja ga dijelim na dva dijela, uzmi jednu polovinu, a meni ostavi drugu. Ovo je odraz Ensarija, ovo je odraz ljudi koji se shvatili din. Mi bi danas zlopotrebljavali jedni drugi. I uglavnom mi zagovaramo islam kada je u mom, u moju korist. Pa ti meni trebaš, data, ja tebi ne trebam. Ti mene trebaš osaburiti, a ja tebe ne trebam dok je kod ashaba, draga moja, braćo, bilo obo strano. Svaćali su potrebe jedni drugi i svatala su prava i čast jedni drugi. Pa šta kaže Abdurrahman ibn Auf? Sade, brate moj, Allah da ti dadne veliko da u tvojim ženama i u tvom imetku duljeni ala suk. Uputi ti mene na pijac, pa ga je odveo sad. I počeo je Abdurrahman, počeo je sa sitnim stvačicama da kupuje i prodaje. Pa je naišao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i osmijehnuo se. Osmijehnuo se. Allahov dozvolom je vidio da će za kratko vrijeme Abdurrahman ibn Auf prevazići svoj metak u Mekki i postati još bogatiji što je tako, što je tako i bilo. Tada moja braćo, ljudi kada imaju imetka, uglavnom hoće sreću da kupe parama. Hoće da sinove zaštite od rata, Pa se prenosi jedan slučaj ovdje da je jedan bogataš nagovorio svoga sina u ratu da uzme stožinu i da je udara u beton ili u asfalt. Biva, neće trebati puno psihologu i na psihijatriji da utvrde da je čovjek lud, on nije za rata. A sve mašine vozi što po zemlji idu. Samo još nije krenuo avionima. Zna i pare i sad, sve zna brojati. Samo nije znao do rovova doći. Do I tako je uglavnom bogataši danas. Oni žele svoju djecu da školuju u najskupljim školama. Ope im najpudalestija djeca budu. Osim kome se Allah smiluju. Uglavnom od siromaha, uglavnom od beduina izlaze velikani. A od mamini maza i od ljudi koji su pitani čitav život, samo imaš parazite koji se jedva zemljom vuku. Ovaj asa, draga moje braćovi, nije uplaćivao čekove Allahu poslaniku i rekao koliko je za ovu bitku da ja ne idem. I moja djeca i najdalje moj, moje potomstvo da ne idu, oni je tamo se gine. Nego je ovo Abdurrahman ibn Auf koji je učestovao braće u svim bitkama sa Allahu i poslanikom sallallahu alaihi selleme, sa svojim imetkom i sa svojim životom. Pa primjer radi samo na Uhudu, a bio je i na Bedru, zadobio je 24 rane. U stvari 21 ranu, a jedna je bila posebna. Dobio je ranu u koljenom i ostao je invalid da vuče svoju nogu i da bude, da hranuje čitav život i ponosio se sa tom nogom. Uvijek ga je ona posjećala na Uhud. Tako su postupali velikani, Tako postupaju iskreni Allahovi robovi, bez obzira što je Allah iskušao sa velikim imetkom. Draga moja braćo, ovaj čovjek nije davao pomarku i podvi i nije sakupljao nekakve zvečke po džamijama i živio od nekakvi hoćemo li nećemo. Ovaj čovjek je donosio do pola imetka. Pa primjera radi, za bitku na Tebuk je dao nekoliko hiljada dinara. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio s jednom posebnom čašću. Vjerovatno ovo nikad niste čuli. Ovaj ashab je imao čast da iza njega klanja Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Nije Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nikad klanjao iza Ebu Bekra, niti za Omera, niti za Osmana a klanjao je za Abdurrahman ibn Aufa. Postrojila se je vojska, pa je Abdurrahman ibn Auf ušao u mihrab. Pa je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem i nije ga sklonuo iz mihraba, nego se je pre, pre, prepojio i ušao u sat muslimana. I ovo je prvi slučaj u historiji da je neki od poslanika klanjao za svojim uktedijom. Pa možete onda misliti otkud volika počast je čovjeku. Kako i ne? Kada je on bio za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njemu se nije moglo smučiti kada se nešto traži, a nije Allahov poslanik tražio. Jer to bi onda bila sadaka. Nego Allahov poslanik alejhi salatu ve selam je ljude odgajao. Oni su njega zatrpavali potrebama koje trebaju. Nije trebao ni da kaže, A vi ovo ovdje vjerovatno znate dobro čitat. Vi znate teorijski čitat, ali praktično svi se mi slabo obhodimo i slabo se snalazimo. Pa je Abdurrahman ibn Auf, draga moja braćo, pored toga što je dijelio na svakom koraku, što bi naš narod kazao i šakom i kapom, Allah subhanahu wa ta'ala je samo povećavao. Njega je krasilo junaštvo, njega je krasio emanet, i pravda, Zbog njega je Allah subhanahu wa ta'ala objavio nekoliko ajeta, a jedan je specifičan jer govori o njegovom imetku i šta će on dobiti za svoj imetak. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّ وَلَا أَذَا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kaže Allah Čelešanu, oni koji unfikune emuvalehum fi sabilillah. oni koji dijele svoje imetke na Allahovom putu, thumme la yutbivune ma enfaku menne wala ada. a zatim kada dadnu, više nikada ne prigovaraju, niti vrijeđaju. Lehum ajruhum inda rabbihim, oni će posebnu nagradu kod Allaha dželle Čelešanu dobiti. I ne samo to, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Za njih nema straha i za njih nema tugovanja. Pa je ovo bila radosna vijez za Abdurrahmana ibn Aufa. Da on ima velike osobine. Da on sve podijeli na Allahom putu, to Allah kaže. Zatim da on nema meni vole eda, on ne prigovara niti vrijeđa. Jer ljudi često kada dadnu onda kažu, pa ja sam ti ono, znaš, valjao kroz život. Ili kaže, prijeđate, skinu jedan, nisi znao putem od dok ti ja nisam obukao i dok ti nisam pokazao. To je osobina oholi ljudi i oni ljudi koji neće imati ove druge dvije osobine. Neće dobiti narod kod Allaha Želešanuhu i neće biti lišeni straha i tugovanja na sudnjeme danu. Jednom je udjelio ovaj veliki donator Islama 700 jahalica, Jednom je donio pola svoga imetka i jednom je od svoga imetka odna u startu oslobodio 30, 30 robova. Razbolio se Abdurrahman ibn Auf, pa je odmah se patio olovke i papira. Ako ne znate, evo naučite da čovjek koji ima imetak može u nasledno pravo ostaviti nekom drugom ko nije od bližnji jednu trećinu. Pa je počeo Abdurrahman ibn Auf da piše ko će još imati pravo u njegovom imetku. Pa je tu stavljao ljude. Znate li koga je stavio prvog? Prvog je stavio učesnike bedra. Da svako od njih dobije poseban udio. A onda je stavio u nasilno pravo i osman ibn... Osmana radijallahu taranu. Ibn Afwana. Čovjeka koji je bogat ali je tijelo da i njemu nešto ostavi. Pa se Abdurrahman ibn Auf oporavio nakon ove bolesti, a onda obećanje nije iznevirio, samo je sadaku, to jeste nasljedno pravo, u hedije pretvorio. Pa je počeo da dijeli i pozvao učesnike bedra i svakom od njih davao po 400.000 dinara. A onda zovno i Osmana radijallahu ta'ala anhu, pa i njemu dao ogromnu hediju. Kraj je najslađi. Ovaj čovjek, draga moje braćo, živio je dostojanstveno. Ponosno sa islamom. Uspostavljao islam. Bio savjetnik najbližnim, najboljim halifama, kao što je Ebu Bekr, Omar i Osman. Pa je zaslužio da i sa ovoga svijeta vode dostojanstveno. I za sebe je ostavio 28 sinova i 8 čerki. Živio je 75 godina, umro je 31. godine u Hidžri. Klanjao mu je dženazu, halifa Osman, radijallahu ta'alanu. Blago tebi, Abdurrahman ibn Auf, kamo sreće da i u našem vremenu živiš i mi bi se o tebe okoristili. Ti bi nas prepoznao i u zekijatu i u sadaki, a i u hedijama i možda bi nas podgojio pa da imi jednog jednoga dana ne živimo za sebe i za svoje kljuse, nego da živimo za islam, za prosperitet islama, pa će tada biti dobro i meni, i drugima, i petima, i desetima, i tebi svima, da će Allah onda beričeta da nas živimo samo za sebe i onda ne možemo nikako kraj s krajem. Molim Allaha tabarakevu ta'ala da poveća broj donatora za islam, da poveća broj bogatih muslimana koji će živjeti za islam i žrtvovati se na Allahov putu, imati karakteristike Abdurrahman ibn Aufa i drugi plementi donatora islama. Molim Allaha tabarake wa ta'ala da nas sačuva od pesada, da ne budemo muksidini, nego da budemo muslihini, oni koji popravljaju Molim Allaha Đelešanuhu da uništi spletke nevjednika koji ovih dana žestoko spletkare protiv Šama, ali se mora desiti ono što je najavio Allahu poslanik ali i salatu od da će milion vojnika krenuti tamo, ali će biti poraženi i u džendem strovaljeni, pobjedit će istina. Tako je Allah kazao, Resul Ali Salatu Veselam nam je obećao da će upravo u tom šamu zbog istinosti muđahida na Allahom putu svaki kamen i svako drvo progovoriti. Samo neće drvo garkat koje je poput naše vrbe iza koga se ne može nevjednički vojnik sakriti. Zato molim Allaha te barakevu ta'ala da se ozbiljimo i da svoje stanje u pogledu islama popravimo i da se za islam stavimo na spolaganje, da budemo nosioci istine i da se ne bojimo nikoga sem Allaha tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa stavfirlali u lekum fa stavfiruhu innahu huwa al lafuru rahim wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah, inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.